Падру التوحيد ستوديوس تقديم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عزيز برادرlar o'tgangi darsimizda shayx shahid abdulloh azzom rahimahullohning Ad-difa'u an aradil muslimin furud al a'yani. Musulmonlarning yerlarini himoya qilishlik farz ayinlarda eng muhimidir degan kitobidan dastlab qilib o'tgan bo'ldik. Bu kitobda biz mu'min kishi qanoatlanadigan darajada jihod bugungi kunda farz ayn ekanligi haqida hujjatlarda gaplashib bahs qilib o'tgan bo'ldik. Xo'p, endi u yerda u kitobda shunday oyat hadislardan shayx hujjatlar keltirdi. Avval oyatdan keltirdi, so'ngra hadisi shariflardan keltirdi, so'ngra ummatning salaf va xalaf ulamolarini ijmolarini u kishi mo'min kishini qalbi xotirjam bo'ladigan darajadagi hujjatlarni keltirdi va jumladan to'rala mazhab imomlarining hujjatlarini ham keltirdi. Xo'p, endi bu hujjatlar kelgandan keyin, ya'ni inshaalloh bizlar o'tgangi darsdan demak, bizlar jihodni farzi ayn ekanligi haqida, farzi ayn bo'lib ham farzi aynlarda eng muhim ekanligi haqida bizlar dars qilib o'tdik va bundan inshaalloh bu kishining kitobidan bizlar qanoat hosil qildik. Xo'p, endi bu kishini bu kitobidan keyin jihodni bugungi kunda farzi ayn ekanligi haqida ochiq oyat, hadis, hujjatlar kelgandan keyin endi mu'min kishini mavqifi bu hujjatlarda oldida uni qanday muomalada bo'lishi kerak? Uni mavqifi qanday bo'lishi kerak? Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qada Alloh va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Vaqtiki Alloh va rasuli biror bir ishni buyuradigan bo'lsa, mu'min erkaklarga va mu'mina ayollarga, ya'ni mu'min erkak va mu'mina ayolga ularda ixtiyor qolmaydi. Ularda ixtiyor bo'lishi mumkin emas. ochiq oydin hujjatlar Alloh va Rasuli tarafidan buyruq kelganidan keyin mu'min va mu'minada ixtiyor qolmaydi. Unga taslim bo'lishi kerak. Bizlar demak o'tgangi darsda yetarli darajada hujjatlarni aytib o'tgan bo'ldik. Hop Alloh subhanahu va taolo jihad farzi ayin bo'lgan holatida Alloh taolo buyurgan ediki: "Infiru khifafa va thiqala va jahidu bi amwalikum va anfusikum fi sabilillah. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun." Allohning yo'lida yengil holatda ham, qiyin holatda ham, ya'ni buning tafsiri yosh bo'lsanglar ham, keksa bo'lsanglar ham, qiynalsanglar ham, qiynalmasanglar ham, xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham Allohning yo'lida jihodga qo'zg'aylinglar. va jahidu bi amwalikum anfusikum va mollaringlar bilan, jonlaringlar bilan jihad qilinglar Allohning yo'lida. Zalikum khoyrul lakum. Mana shu narsada sizlar uchun yaxshilik bordir, in kuntum ta'lamun. Agar bilsalaring deb Alloh taolo marhamat qildi. Xo'p, demak, mu'min insonda mana shu oyatlarga endi u ijobat qilishi kerak. Bugungi kunda, bugungi kundagi holat demak jihad farzi ayin bo'lib turgan holat. Bunga salaflarda hujjatlardan iqtibos qilingan holatda va bugungi, ya'ni bu bizning davrimizdagi mashhur ulamolaridan mana Shayx ibn Boz bo'lsin, Shayx ibn Usaymin bo'lsin, bularda ham hattoki fatvo berganligini aytib o'tdik. Bular ham bugungi kunda jihod farzi aynligi ekanligi haqida ular ham Shayx Abdulla Azzomda bu jihod bugungi kunda farzi ayn degan fatvosini ular ham tasdiqlaganligini aytib o'tgan bo'ldik. Xo'p, endi bu jihod farzi ayligini qanoat hosil qilganimizdan keyin, demak, hamma musulmon insonlar, hamma musulmonlar bu jihodni bugungi kunda uni g'am qilishi kerak. Shu jihodga qana qilib u yordam berishingda endi fikr qilishlik kerak. Qana qilsam mana shu musulmonlarga men jihod bilan yordam beraman. Endi jihodga qana qilib yordam berishingni fikrini endi o'qilishlik kerak. Endi ogoh bo'lingki, bu jihodni 44 xil vositasi bo'ladi. Buni Shayx Anvar Avlaki jihodni 44 xil vositasini kitobida yozganlar. Ya'ni biror bir vojib nima narsa bilan u tamomiga yetadigan bo'lsa, u narsa ham vojib. Namoz tahoratsiz namoz emas. Demak, tahorat bilan tamomiga yetarmidi? Demak, tahorat vojib. Ya'ni vojib vojib nima narsa bilan tamomiga yetsa, u narsa ham vojib bo'ladi. Bugungi kunda ya'ni jihad deganda biz asl ma'nosi, ya'ni biz jangni tushunamiz, kofirlar bilan bo'lgan jangda, lekin mana shu jangda endi uni qo'llab-quvvatlab turadigan tarmoqlari bo'ladi. vositalari bo'ladi. Xuddiki bir mashina bo'ladigan bo'lsa, u mashinani yurgizayotgan bitta uni motori emas, uni baloni bo'ladi, roli bo'ladi, boshqa narsasi bo'ladimi? Shunga o'xshagan jihod degan bir karvonni ham, mashinani ham, uni hamma uni asbob uskunalar bo'lishi kerak. Va musulmon inson bu yerda Shayx Anvar avlaki bir muxtasar holatda, chiroyli holatda keltiradi, 44 xil holatda u kishi yozadi. Ya'ni kishi shunga qarasinki, kishi 44 xil holatdan qaysinsida unda Shu talantlar bor unda. Qaysi qobiliyatlar unda bor? Shu qobiliyatlari bilan dinga u yordam bersin. Shu jihodiy faoliyatga u yordam bersin. Va albatta asli demak uni madori asli bu jang. Qurol bilan bo'ladigan jangni tushunamiz jihoddan. Mana shu jihodga endi yordam beradigan vositalari bo'ladi va bu ana shu bir jihodiy jamoatga aloqador bo'lgan holatda bajarilishi kerak. Qandaydir bir jihodiy ahli sunna va jamoat doirasidan chiqmagan holatda jihod qilayotgan bir jamoaga u o'zi qo'shilishlik kerak edi, ya'ni jihod jamoat shaklida bo'ladi va ana shu o'zida bo'lgan qobiliyatlarni ishlatishi kerak bo'ladi. Va amirga ham ana shu jamoatning amiriga ham lozim bo'ladiki, o'zini nafarlarini mana shu qobiliyatlarga qarab o'zini o'rniga qo'yishlik. va kim ana shu jihodiy buyruq bilan ana shu 44 vositadan biror bir vosita bilan turadigan bo'lsa, albatta mujohid hisoblanadi u. Albatta u mujohid hisoblanadi. Shu 44 xil vositani, ya'ni demak jihodga yordam bo'ladigan 44 xil vositani inshaalloh sanab o'tamiz. Ya'ni bu tashqaridagi musulmon birodarlarimiz ham ya'ni shu darslardan foydalansaki, ya'ni jihodga kelgunlargacha, bu yerga kelgungacha yoyinki bo'lmasam ba'zi bir o'zi hikmatdan olib ish qilishi kerak. Ya'ni qaysi bir holatlarda bu yerda maslahatdan ish qilinadigan bo'lsa, ya'ni shu o'zining qo'lidan kelgan narsa taraflari bilan inshaalloh mana shu darslardan xulosa qilib yordam berishadi. <coughs> Xo'p, 44 xil vositani birinchi vositasi jihodga qatnashish va yordam berish edi. Birinchi turi bu ixlos bo'ladi. Ya'ni jihodni xolis niyat qilishlik. Jihodga chiqishlikda haqiqatan qalban o'kishi kishi mo'min kishi niyat qilishlik kerak. Yuragidan avval birinchi jihodga yordam berishlik bu ixlos bilan bo'ladi. qalbidan xolis jihodga chiqishlikni u xohlashlik kerak. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo qalbidan haqiqiy mana shu jihod farzayn bo'lganda jihodni xohlaydigan insonlarni qanaqa bo'lishligini Alloh taolo sifatlarini aytib o'tgan. Va munofiq insonlar ham bu jihod farzayn bo'lganda qanaqa mavqifda bo'lishligini ham Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Va biz hammamiz mana shu oyatlarga o'zimizni solib ko'raylikki insof bilan. Alloh bilan o'zimizni xoli qo'yib, Alloh uchun xoli hisob ko'raylikki, mana shuni qaysi biri qaysi oyatga biz tushamiz. Hamma musulmon shunga o'zini hisob ko'rishligi kerak bo'ladi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo Tavba surasida jihod farz ayin bo'lganda xolis niyat qiladigan insonlar qanday bo'lishligini va noxolis insonlarni qalbida nifoq marazi bor bo'lgan insonlarni qanaqa holati bo'lishligini Alloh taolo Tavba surasida bayon qildi. Shuning uchun ham ba'zi sahoba ikromlar Tavba surasini sharmanda qiluvchi sura deb nomlashar ekan. Bu sharmanda qiluvchi sura deb nom berishgan ekan. Chunki insonning qalbidagi bekitib yotilingan nozik-nozik masalalarni qalbida odamlar bilmaydigan qalbidagi niyatlarni Alloh taolo fosh qilib tashlagan. Hmm. Ichkaridagi narsani Alloh taolo fosh qilgan. Xo'p, jihodni xolis niyat qilgan inson qanday bo'ladi? Alloh taolo aytadiki, khuruj la'addu lahu لعدوا walakin kariha Alloh كره الله انبعاثهم wa qila qu'udu ma'al القاعدين <sighs> agar deydi alloh taolo ular jihodga chiqishlikda haqiqatni xohlashgan bo'lganlarida la'addu lahu udda unga ular tayyorgarlik, hozirlik ko'rib qo'ygan bo'lishardi dedi. Ya'ni jihodni yuragidan xohlasa, u insonga tayyorgarlik ko'rgan bo'lardi. U tayyorgarlik ko'rardi. Qo'lidan kelgan imkoniyati boricha u u yoqdan bu yoqdan pul topib, imkon qilib, shunday kerak bo'lsa narsalarni sotib, u jihodga chiqishlikka harakat qilgan bo'lardi. La'addu lahu udda unga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lardi. agar uni qalbida jihodga chiqish niyati bo'lganida. Lekin walakin karihallohim bi'asahum. Lekin shunday bir insonlar bor ediki, ular tillarida, dillarida yo'q bo'lgan narsani gapirishardi. E biz ey aytmabsizlarda, biz tayyorlarni qo'ymabmiz, biz bilmay qolibmizda. Agar jang bo'lishini bilganimizda tayyorgarlik ko'rib qo'yardik. Hozir tayyorgarligimiz yo'q deb ba'zi munofiqlar jangdan qolishgan edi ana shu vaqtda. E, Alloh taolo aytadiki, ularda yo'q, Alloh ularni jangga qo'zg'alishini Alloh karih ko'rdi. Fatabbatahum shuning uchun Alloh ularni yerga mixlab qo'ydi ularni. Va ularga aytildiki, uqudu ma'al qoidin.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 Lekin ularga mashaqqat og'irlik qildi, uzoqlik qildi ularga. Va ular demak, ularga safar uzoq qarasa jihod yo'li qiyin yo'l, shuning uchun ular qolishdi. Va endi ular ana shu jihod farzi ayn bo'lgan vaqtda jihodga chiqmay qolishiga o'zi bir katta jinoyat edi. Lekin ular bir inson fosillik qilgandan keyin yana boshqa-boshqa fosilliklar ham qilaverar ekanda. Endi u sahoba ikromlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qaytib kelgandan keyin ular vasayahlifuna billah Allohning nomiga endi qasam ichdi. Endi ularda navbatdagi jinoyati Allohning nomiga qasam ichib dillarida yo'q bo'lgan narsani ular gapirishdi. Ular aytdilarki, "La la kharajna ma'akum." agar bizlar qodir bo'lganimizda edi, imkoniyatimiz bo'lganda biz sizlar bilan jihodga chiqqan bo'lardik deyishdi. Yuhlikun anfusahum o'zlarini bu gaplari bilan o'zlarini halok qilyapti ular. O'zlarini halok qilib mana shu gapni aytishyapti ular. Vallohu ya'lamu innahum lakazibun. Alloh ularni kazzob ekanligini biladi. Ular yolg'on, mana shu gaplarda ham ular yolg'onchi. Ular yolg'on gapiryapti ular. Ularda demak jangdan qolishligi asl ulardagi illat, demak ularda ana shu jihod yo'lidagi mashaqqat bo'lgan. Ular jihodga xolis niyat qilishmagan edi. Va yana Alloh subhanahu va taolo jihodga xolis niyat qilgan insonlarni, ya'ni jihodni tan unaqa yo'l axtarmaydigan insonlar sifatini aytayaptiki, la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi anfusihim wallohu alimun bil muttaqin. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishilar Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilish haqida sizdan izn so'rashmaydi, Muhammad alayhisalom deyapti Alloh taolo. Alloh muttaqi bandalarni biluvchi bo'lgan zotdir. Ya'ni demak, jihodni xolis niyat qilgan inson hatto Muhammad alayhisalomdan izn so'ramaydi. Jihod farzi ayin bo'lgan vaqtda amirlardan, boshliqlardan kelib izn so'rashlik bu nifoq alomati deyapti. Ya'ni shayx Abdullah Azam mana shuni sharhida aytadiki, demak bu ana shu vaqtda sahobalar davrida izn so'rashlik bu nifoqning alomatidan bo'lgan. Hattoki Muhammad alayhisolamdan izn so'ralmayapti. Jihod farz ayn bo'lganda hatto ey Muhammad alayhisolam sizdan izn so'rashmaydi ular deyapti. Jihodga chiqishlik haqida. Hmm. Xolis niyati bo'lsa jihod u izn so'rab o'tirmaydi sizdan. Chunki jihod farz ayn bo'lganda aytib o'tdikki biz, ya'ni u farzi ayinlarda ham eng muhimi bo'ladi. Shayxul Islom ibn Taymiy aytgandaqa, bostirib kirgan bosqinchi dushmanni daf qilishlik bu iymondan keyingi darajadagi farz ayindir. Bu holatda demak farz ayin bu namozdan ham, ro'zadan ham demak muqaddam, ya'ni undan ko'ra hatto muhimroq darajaga chiqiladi deyilyapti. Xuddi sizki namoz o'qiyot, namoz o'qishlik haqida siz hech kimdan so'ramaysizmi? amirdan izn so'ramaysiz, ota-onangizdan izn so'ramaysizmi? Xuddi shunga o'xshagan jihod farz ayn bo'lganda hatto qarang, hatto Muhammad rasul sizdan izn so'rashmaydi deyapti. Boshqasiga yo'l bo'lsin. Hech kimdan izn so'ralmaydi bu haq bu vaqtda. Lekin dedi qalbida xolis niyati bo'lmaganlarchi? jihoddan nima qilib bo'lsa shu qolishlikka yo'l axtarayotganlar nima qiladi ular? Innama yastazinukallazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Albatta sizdan deydi ey Muhammad alayhisalom, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaganlar va qalblarida shubha bo'lgan. qalblarida oxiratga shubha bor. Alloh va Rasuldan kelgan xabarlarga shubhasi bo'lgan insonlar ana shu insonlar sizdan keyin izn so'rashadi deyapti. Jihoddan qolsang maylimi deb izn so'rashadi deyapti. Fahum fi roybihim yataraddadun. Bas ular o'zlarini mana shu shubhalarida taraddud qilib yurishaveradi ular. Ular ishonishmaydiki musulmonlarga Alloh tarafidan nusrat kelishiga. Ular musulmonlar osonlik bo'lib turib g'alaba qozonishiga ular ishonishmaydi. Shuning uchun ular ular aytishgan ediki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgandaqa, "Bal zanantum allayan qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Balki sizlar ey munofiqlar, sizlar deydi gumon qildinglarki, Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam va mu'minlar o'zlarini ahli bo'lgan ahliga, ya'ni Madinai Munawvaraga hargiz ular qaytmaydi deb o'ylagan edilar. Hargiz bular qaytmaydi. Bular soni oz, rumliklar kuchli deb o'ylashgan edi Tabuk jangida. Lekin nima qildi? Alloh taolo ularni qaytargan edi. Alloh taolo ularni g'alaba bilan qaytargan edi. Ya'ni bularda demak mana shunday qalblarda shubha bor, musulmonlar ular mujohidlar yutkazadi degan ularda shunaqa ularda nimasi bor? Qalbida gumoni bor. Ya'ni Alloh tarafdan bo'lgan nusratga ular ishona olmaydi ular. Shuning uchun ular o'zlarini shubhalarida taraddud qilaveradilar. <clears throat> ya'ni mu'min insonga qalbida haqiqiy Allohga muhabbati bo'lgan va Allohga haqiqiy qullikni qalbiga joy qilgan insonlar u insonlar ba'zi narsalarda unga ko'p hujjat keltirishning hojati yo'q. U inson o'zi insof bilan tushunib oladi. Hmm. Ya'ni u inson ya'ni yaxshi tadabbur qilsa hozir Alloh taolo aytgandaqa afala yatadabbarunal Qur'an, ular Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi degandek, hozirgi aytib o'tilgan oyatlarni tadabburga chaqiraman. Ya'ni birodarlar, kelinglar tadabbur qilaylik. Qo'ying tortishmaylikda xolis Alloh uchun. Ya'ni xolis bo'laylikda Alloh bilan o'zimizni xolis qo'yib turib, ya'ni insof bilan mana shu oyatlarni o'qib, mana shu Tavba surasi bitta mujohidlarga nozil bo'lmagan. Butun shu musulmon degan ummatga nozil bo'lgan bu Tavba surasi. Namoz, roza xuddi Alloh taolo farz qilganida islom ummatiga nozil qilganmidi? Tavba surasi ham faqat shu mujohidlargagina nozil bo'lmagan. Kelinglar birodarlar, hammamiz shu oyatlarni o'qiylik, uni tafsirlarini o'rganaylik insof bilan. va o'zimizni shunga solib kelaylik. Ya'ni hozirda ko'p mana musulmonlar nima qilyapti? Yo'l axtaryapti jihoddan qolishlikka. Insof bilan mana shunga o'zini solib chiqsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Imom Muslimdan rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bunday deganlarini eshitdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man mata va lam yaghzu va lam yuhaddis bihi nafsuhu, mata ala shu'batin min nifaq." Kimki umrida biron marotaba g'azotga qatnashmay yohud g'azotni ko'ngliga solmay olamni o'tadigan bo'lsa, ya'ni chin qalbidan g'azotni niyat qilmay o'tadigan bo'lsa, u inson munofiqlikni bir shu'basida, munofiqlik tarmoqlaridan bo'lgan bir tarmoqda vafot etadi dedi Rasululloh. Munofiqlikdan bo'lgan bir sifatda vafot etadi dedi. Ya'ni kim hayotida bir martaba biror marotaba g'azot qilmagan bo'lsa, yoki g'azotni chin yuragidan u nima qilmagan bo'lsa, niyat qilmagan bo'lsa. Ya'ni shuning uchun, ya'ni kishi ya'ni qalbiga qarasin. Chin yuragida niyat qilgan inson e, jihod qilish kerak, qilish kerak deb yuravermaydi u. Jihod qilish kerak, qilish kerak, tayyorgarlik qilish kerak deydi, yiliga mashina alishtirib yura olmaydi. U uy solib yana yana yana uy solib yura olmaydi u. Unaqa qilmaydi u. Ya'ni jihodni niyat qilgan inson, jihodni farz ayn deb bilgandan keyin u inson shunga jiddiy beriladi, shunga harakat qiladi, chiqib ketadi u inson. Ya'ni niyat qilgan deb shuni aytadi u. Faqat o'tirib olib niyat qilib, niyat qildim, u ish bitmaydi u narsa. <coughs> Xo'p, demak, jihodga yordam berishlikni birinchi turi demak bu xolis niyat bo'ldi. Demak, jihodga chiqishlikda birodarlar xolis niyat qilaylik. Jangga qatnashlikni va bu hozirgi holatda demak mudofaa jangida turibmiz. Dushmanlar bizlarni yurtlarimizni bosib olgan vaqtda turibmiz. Mana shu holatda demak chin yurakdan jihodga qilishlikni avval demak niyat qilaylik. Qalbimizdan xolis niyat qilaylik shuni. Va Alloh subhanahu va taoloning jihod haqidagi oyatlarini tadabbur bilan o'qib chiqaylik. va bizning qalbimizda xolis niyat bormi, yo'qmi? Shunga o'zimiz insof bilan solib ko'raylik. Va inshaalloh keyingi darslarimizda qolgan jihodni vositalarini o'tamiz inshaalloh va sallallohu ala rasulina muhammadin va ala alihi va sahbihi vasallam www.sodiqlar.info